carbon dioxido stercas giardenoin sur tegmentoi. Esplorista Teamo amo de la Universitato de Bostono disvolvis sistemon per ciu plantoi sur tegmentai giardenoi estas stercatai per la elira aero de la construaggio. Ciartiu tiu aero en havas multe da carbon dioxido Tiel eblas dauripove recicligin cae tiel acceli verdain ecologiain sistemoin en urba medio. En dense setlitai urboi, ciu pezzetto da verdo estas valora, cae giuste tegmentoi ofertas sin ciel granda neusata spazio por plantado. Cultivi sur tegmentai areoi, tio havas ec plurain avantaggioin, la circa oajo farigas pli malvarma, varma, cae la isolado de la construajo pli bonigas, la qualito de la aero pli altigas, cae crome habeblas ancora o fresciai legomoi, fructoi cae herboi. Sed por ricia ricolto, la condicioi sur tegmentoi estos plei ofte ne idealai. Forta en radiado de suno, Vento cae malalta humidezzo de la grundo efficas negative alla crescado de la plantoi. La esploristo estarigis la teorion che la reciclado de la carbon dioxido la el ira aero de construagioi povus solvi, kiel spezzo de stercajo, quelcain el tiui problemoi. Por prilumigi tiun teorion, ili cultivis spinazon, cae maison sur tegmentoi de la universitata areo. Ni volis testi, ciu ene de construajoi existas neusata fontajo, ciu povus esti utiligata por crescigi plantoin pli bone sur tegmentai giardenoi. Diras la estrino de la esplorista teamo, cae unua autoro de la studajo, kiu nun aperis en faka giornalo. La neusata fontaggio, kiu la esploristo trovis, estas productata de la homoi, e vivas kai laboras en construajo, La aero de spiro. Ce mesuradoi de carbon dioxido constatigis altai concentrigioi, cae en la chambroi, cae en la aer elirai tubfinajoi sur la tegmentoi dum homoi trovigis en la construagio, diras la estrino. La e de carbon dioxido en la ciambro istituis average super mil popomo, cio estas la recomendata lima valoro, cae ce la du aer elirai tub finagioi sur la tegmento super 800 popomo. Tio estas lausci suficia alta por acceli la crescadon de plantoi. Por el trovi, ciu tiu elira aero, cun pli alta concentrigio de carbon dioxido, habas vere cresc accelan efficon, la esploristoi cultivis spinazon cae maison sur la tegmento. Oni electis tiuin plantoin, char ambau estas unuflanke mangeblai, cae char ili ali flanced usas tu malsamain spezoin de fotosinteso. Spinazzo appartenas alla zo tri plantoi. Tiui reagas plis enteme ie pli altai concentrigioi da carbon dioxido, cae tial ili pli forte devus profiti el pli alta enhavo da carbon dioxido en la elira aero. Maiso, kiu estas zo quar planto, servis en la studo kiel controla planto. La planto e cultivigis parte recte apud la aere lira e finajoi, cae parte for de ili. Apud tiui planto e ne ricevis la eliran aeron, oni ansta starigis ventumiloin, por povi excludi, che la aer movigio contribuu alla differenzoi de crescado. Crome, oni regule mesuris la concentrigio in da carbon dioxido de dudec chambroi de la universitata construajo, caice ambau aer elirai tupfinajoi sur la tegmenta giardeno. Por constati, kiom da aldona carbon dioxido attingis la plantoin. Dum la crescado, la grandezzo cae la nombro de la folioi estis regule controlatae. La resulto Montris che la spinazzo plantoi kiwi estis plantita e apud la aere lira et tupfinajoi al portis quaroble plida ricoltebla quanto o la spinazzo plantoi apud la normalai ventumiloi e sub la influo de forta vento la spinazzo plantoi apud la carbon dioxide fonte fa ancora duoble pli grandai Tiu signifa cresc effecto laula esploristoi indicas che la sistemo povas pli altigi la ricoltebla in quantoin cae tiel la rentumon de tegmentai giardenoi en urba medio. La forcea gasso, ciu alicase povas esti considerata rup gasso, do crome estas reciclebla. Ni esperas che tiu sistemo estos plu disvolvata cae che gi fin fine povos esti applicata en tegmentai giardenoi, diras la autorino. Char verdumitai tegmentoi ofertas multain ecologiain cae sociain avantaggioin. Eblas spari energion en construagioi, cae malaltigas la temperaturo en la urbo, cae eblas loce producti nutrajoin, cae nodi sociain contactoin ene de la naibararo cae ne laste, la giardeno sur la tegmento estas ancau loco, ciu estas bel aspecta, cae ciu accelas la psican bonfarton.